บุ๊กทู สามสิบสี่ ทรีสิตอีเจติรีทรีสิตอีเจติรีบนรถไฟวฟวากะวฟวากะนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ Това ли е влакът за Берлин? Това ли е влакът за Берлин? краб. Кога тръгва влакът? Кога тръгва влакът? Берлин краб. Кога пристига влакът в Берлин? Кога пристига влакът в Берлин? краб. ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ Извинете, може ли да мина? Извинете, може ли да мина? ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ Мисля, че това е моето място. Мисля, че това е моето място. ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Мисля, че седите на моето място. Мисля, че седите на моето място. Ту нон ю к а б у ข н วนไหนคร Къде е спалният вагон? Къде е спалният вагон? Ту нон ю к а б у ขบวนท้ายสุด рот фай. Спалният вагон е в края на влака. Спалният вагон е на края на влака. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ А къде вагон р е с т о р ร н т ъ т В началото. А къде е вагон ресторант? В началото. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับมอจลิดส а спя долу? Може ли да спя долу? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ Може ли да спя в средата? Може ли да спя в средата? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ Може ли да спя горе? Може ли да спя горе? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Кога ще стигнем границата? Кога ще стигнем границата? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ Колко трае пътуването до Берлин? Колко трае пътуването до Берлин? รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ Влакът има ли закъснение? Влакът има ли закъснение? คุณมีอะไรอ่านไหมครับ Имате ли нещо за четене? Имате ли нещо за четене? Ти ни ми кай ме краб? Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене? Кун чуй плук пом тон 7 дай ме краб? Бихте ли ме събудили в 7 часа, моля? Бихте ли ме събудили в 7 часа, моля?